O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح o'z dinini faqat o'zi uchun xolis qilganlari holatda qullik qilishlari uchun insu jin olamini yo'qdan bor qilgan, ular bilan o'z o'rtasida elchilar qilgan, hidoyatlari uchun ularga chinakam bilim va nur ila nurli kitoblar nozil qilgan Alloh azza va jallaga hamd va sanolar bo'lsin. Vato o'zlariga vafot yetgun qadar Robbisiga qullik qilgan, mushriklarga qarshi jang qilgan, ummatiga nasihat qilgan, ulardan g'amlarini ketkizgan payg'ambarlar sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallam va u zotning ahli oilalari, ashabi kiromlari va qiyomat kuniga qadar ularga chiroyli ergashgan zotlarga salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum Jundulloh Mujohidlar ovozi radiosining doimiy tinglovchilari. Barchalaringizga hafta bayrami fazilatli juma kuni muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bizning jumadan jumagacha nomli dasturimizning muhtaram tinglovchilari. Barchalaringiz navbatdagi dasturimizga xush kelibsiz. Alloh tabaaraka va taolo o'z suyukli payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali u zotning tobi'lari bo'lmoq ummatlarini xushyorlikka chaqiradi va ularga xitob etib ular uchun bo'lgan eng ulkan balo ularning bir-birlariga dushman to'dalarga aylanib olishlari ekanligini anglab yetmoqliklari lozimligini eslatib aytadi. Astaezu billah Qul huval qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون يعني ayting Alloh sizlarga ustingizdan yo oyoqlaringiz ostidan azob yuborishga yoki sizlarni guruh-guruh qilib aralashtirib, qorishtirib, ya'ni bir-biriga dushman to'dalarga aylantirib yuborib, ayrimlaringizga ayrimlaringizning zararini tottirib qo'yishga qodir bo'lgan zotdir. Qarang, anglab yetarmikanlar deb oyatlarimizni qanday bayon qilmoqdamiz. Va Imom Muslimning Nu'man ibn Bashir roziyallohu ta'ala anhu rivoyatidagi sahih hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z ummatini irshod etib المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله Mo'minlar bir jasadga o'xshaydilarki, agar ko'zi og'risa, hamma yog'i og'riydi. Boshi og'risa, hamma yog'i og'riydi deya marhamat qilganlar. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan lekin u uni Yazid tug'i ostida jamlangan lashkar qatoriga qo'shilib, dengiz to'lqinlari osha Allohning yo'lida jihad qilishga chiqishdan to'sa olmadi. Iymonlashuv navbatida haq bo'la turib o'zaro tortishlikni to'xtatgan kishiga jannatning ko'chasidagi qasrning kafolatini beraman dedilar. Ta'tildan so'ng madrasada bolalarga qaysi fandan dars beryapsiz? o'qish fanidan dars beryapman bular nechta sinf bolalari bular 3 sinf bolalari. nechta bola bor taxminan bu yerga taxminan 23 ta bor muhojirlarimiz oqimidan ey birodar bu yerda hech kim fitna yo'q deb o'ylaydi fitnalar uyasi shu yer deydi e, bu yerga bilasiz kemenu, lekin fitnalar katta shu yerda bo'lyapti deb aytibdi studiyamiz mehmonida lampo deydi ular hatto juda uzoqlarda katta antennalar bilan shular xat yozib yuborganki biz sizlarni eshityapmiz deb turib o'sha Leningrad, Moskva o'sha taraf. Hayotingdan foydalan. Ey insonlar, kim qul sotib oladi? Kim qul sotib oladi deb Rasul sallallam davushini baland qilgan holatda hayqira boshladi. Ahdiga vafo qilganlar silsilasidan Alloh subhanahu va taolaga berilgan bunday mas'uliyatli va agar unga vafo qilinsa buyuk ajrli ahadlarga bevafolik qilish bilan inson faqat o'z qadrini yo'qotgan bo'lsa kofirlarning ochiq gaplari we need to understand this everyone here has sat and told you stood and told you biz bu gaplarni to'g'ri qabul qilishimiz kerak shuningdek jahon va mintaqa xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Abu Ayyub al-Ansori Konstantinopol devorlari ostiga dafn qilingan. Bu ulug' sahobiyning to'liq ismi Xolid ibn Zayd ibn Kulaybdir. Banu Najjar qabilasidan kunyasi Abu Ayyub ansorlarga nisbat berilgan. musulmonlar orasida abu ayyub ansoriyni kim bilmaydi deysiz rasululloh sallallohu alayhi va sallam madinaga hijrat qilib kelganlarida alloh taolo irodasi ila payg'ambar abu ayyubning xonadoniga qo'nishi buyurilgan edi bu Abu Ayyubning martabasini osmon qadar yuksaklarga ko'tarib, ovozasini mag'rib va mashriqqa taratgan edi. Madina ahli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni mislsiz hurmat-ehtirom bilan kutib oldi. ko'zlarda do'stni ko'rganda zohir bo'ladigan mehr porlardi u zotga xonadonlarining eng to'g'ridan o'rin bo'shatib berish uchun odamlar eshiklarini lang ochib qo'ydilar nafaqat uy eshiklari balki qalblar qari suvaydodan o'rin berish uchun quchoqlar ochilgan edi rasululloh sallallohu alayhi va sallam madina chetidagi Quboq qishlog'ida 4 kun turib qoldilar u yerda Qur'oni Karimda zikri kelgan va yer yuzidagi eng avval taqvo asosi uzra qurilgan masjidni bunyod qildilar. So'ng tuyalariga minib shaharga kirib keldilar. Yasrib sayyidlari yo'lning ikki tarafiga tizilib olishgandi. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك أولئك هم المفلحون har biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushadigan uy egasi bo'lish sharafiga noil bo'lish ishtiyoqida edi. Galmagaldan yo'lni kesib chiqib, tuyasining tizginidan tutishar, "Yo Rasululloh, biznikiga marhamat qilsinlar, xohlaganingizcha turing, barcha sharoitlarni muhayyo qilamiz, xavfsizligingizni ta'minlaymiz" deyshardi. Rasululloh sallallohu alayhi sallam esa tizginni qo'yib yuboringlar. gib yurilgan, qayerda cho'kishini uning o'zi biladi, derdilar. Tuya barchaning e'tiborini jalb etgancha qalblarni larziga solib bir-bir bosib kelardi. Tuya qaysi xonadon eshigidan o'tsa, u uy egasi mayuslanib, umidsizlikka tushar, navbatdagi xonadon sohibining ko'zida umid uchqunlari paydo bo'lardi. tuya shu zaylda baxtli xonadon egasi kim bo'lishini bilishga qiziqqan odamlarni ergashtirgancha Abu Ayyubning uyi oldidagi sayhonlikka yetganda cho'kdi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qimirlamadilar. Jilovi bo'sh qo'yilgan tuya darhol o'rnidan turib yurib ketdi. Atrofni bir aylanib chiqib, yana avvalgi joyiga kelib cho'kdi. Shunda Abu Ayyub Ansoriyning qalbini ifodalab bo'lmas shodlik qamrab oldi. Shoshib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ichkariga taklif qildi-da, o'zi tuyaning ustidagi dunyo xazinalaridan ko'ra azizroq bo'lgan yuklarni ko'tarib uyiga kirib ketdi. Abu Ayyubning uyi ikki tabaqadan, pastki va tepa xonalardan iborat edi. Tepa xona jihozlari yig'ishtirilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bemalol joylashishlari uchun bo'shatib berildi. Lekin payg'ambar alayhissalom pastki xonani tanladilar. Abu Ayyub uzotga bo'ysinib o'zlari ko'rsatgan joyga yuklarini tushirdi. Tun kirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dam olishga yotganlarida Abu Ayyub xotini bilan uyining o'zlariga qarashli tepa qismiga chiqdi. Endi eshikni yopgan ham edilar. Abu Ayyub xavotirlanib, "Shurimiz qursin, nima qilib qo'ydik?" rasululloh sallallohu alayhi vasallam pastda biz yuqorida bo'lsak u kishining tepasida yuramizmi vahiyning yo'liga g'ov bo'lib unda biz halok bo'lamiz-ku, dedi eri xotin pushaymon bo'lib nima qilishni bilmay qolishdi faqat xonaning burchagiga rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ustlariga to'g'ri kelmaydigan joyga o'tibgina bir oz xotirjam bo'lishdi o'shanda ham qimirlamay o'tirishar yursalar xona chetidan oyoq uchida yurishardi tong otgach abu ayyub payg'ambar salomga xudo haqqi bu kecha men ham umma ham hammidja qoqmay chiqdik dedi rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'radilar nega endi ya abu Ayyub? siz uyning pastida biz esa tepasida ekanligimiz yodimizga tushib uyqumiz o'chib ketdi agar qimirlasak ustingizga g'ubor tushib ozorlanardingiz uning ustiga vahiy bilan sizning o'rtangizga tushib qolgan edik rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni tinchlantirdilar qo'y o'zingni ko'p qiynama ey abu Ayyub. odamlar bizning huzurimizga ko'p kelishadi shuning uchun pastda bo'lganimiz ma'qulroq abu Ayyub hikoya qiladi bir muddat shu ko'yi yashab turdik bir kuni sovuq nihoyat avjiga chiqdi aksiga olib o'sha kecha ko'zi sinib suv xona bilan bitta bo'ldi xotinim ikkimiz xavotirga tushdik Bizning kechasi o'ranib yotadigan yopinchig'imizdan bo'lak hech narsamiz yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetib qolmasligi uchun suvni o'sha yopinchiqqa shimdirib oldik. Ertasiga ertalab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dedim: "Ota-onam sizga fido bo'lsin. Men tepangizda bo'lib sizning pastda qolishingizni aslo istamayman." So'ng ko'za voqeasini gapirib berdim. O'kishi nihoyat gapimga ko'nib tepaga chiqdilar. biz esa umma Ayyub bilan pastki xonaga ko'chib tushdik payg'ambar alayhi assalom abu Ayyubning uyida 7 oycha to tuya cho'kkan yerda boshlangan masjid qurilishi oxiriga yetguncha istiqomat qildilar so'ng masjidga yopishtirib solingan hujralariga ko'chib o'tdilar va abu Ayyubning devor darmiyon qo'shnisiga aylandilar abu Ayyub rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qattiq bog'lanib qolgan edi payg'ambar alayhissalom ham o'z navbatida unga o'rganib qolgandilar shuning uchun ularning o'rtasida hech qanday takalluflik, soxta mulozimat bo'lmasdi rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'shnisining uyiga xuddi o'z uyiga qaraganday qarardilar ibn abbos hikoya qiladi bir kuni abu bakr siddiq quyosh zabtiga olgan paytda masjidga chiqdi shu yerda yurgan Hazrat umar undan so'radi bu jaziramada nega uyingizdan chiqdingiz ey abu bakr qornim juda ochib ketdi uyda o'tira olmay chiqib kelaverdim javob berdi abu bakr radhiyallohu anhu xudo haqqi meni ham ochlik uyimdan chiqardi dedi umar radhiyallohu anhu shu payt kutilmaganda rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib qoldilar va ulardan nima qilib o'tirishganini so'radilar ular nihoyat ochqaganlarini hatto qorinlari quldirayotganini aytishdi meni ham xuddi shu narsa bu yerga olib keldi dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ng yuringlar men bilan deb ularni abu ayyubning uyiga boshlab bordilar abu ayyub har kuni rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun taom hozirlab qo'yar agar odatdagi vaqtida kelavermasalar bola chaqaga yedirib yuborardi ularning eshik oldida turishganini ko'rgan umma ayyub marhabo ya rasululloh xush ko'rdik mehmonlar deb ichkariga taklif qildi abu Ayyub qayerda so'radilar rasululloh sallallohu alayhi sallam. u kishining ovozini eshitib sal nariroqda xurmoning tagida yurgan abu Ayyub, men shu yerdaman kelaveringlar mehmonlar deb yetib keldi mehmonlar bilan hol ahvol so'rashgach abu Ayyub iziga qaytib bir xurmo butog'ini sindirib keldi butoqda xurmo qoqi xil xil pishgan xomroq mevalar yaltirab turardi bekor shoxni sindiribsan e'tiroz qildilar rasululloh sallallohu alayhi va sallam. bizga qoqsa ham bo'laverar edi ko'nglingiz tusaganidan yeng hali men sizlarni yangi so'yilgan go'sht bilan ham siylayman dedi abu ayyub agar jonliq so'ymoqchi bo'lsang sog'inidan so'yma dedilar rasululloh sallallohu alayhi va sallam. abu ayyub xotiniga xamir qorib non yopishni buyurdi o'zi esa bir uloqni bo'g'izlab, go'shtning yarmini qozonga bosdi. Taom pishib, dasturxonga tortilgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir bo'lak go'shtni olib, nonning ustiga qo'ydilar. Uni Abu Ayyubga uzatarkan iltimos qildilar. Buni Fotimaga olib borib ber. Bechora necha kundan beri issiq ovqat yegani yo'q. Ular ovqatlanib, obdon to'yib bo'lishgach, rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar non go'sht tamir xurmo qoqi busir xurmoning salxomrog'i, rutob uning xil xil pishgani Ko'zlar yoshlanib qo'shib qo'ydilar jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki Bu sizlar qiyomat kuni so'raladigan ne'matlarning o'zginasidir. Agar shundoq ne'matlarga yetishsangiz, tanovul qilishdan oldin bismillah deng. Yeb bo'lgach alhamdulillah bizlarni to'ydirgan, ne'matlantirib afzal qilgan Allohga hamd bo'lsin denglar. So'ng o'rinlardan turib Aboyubga ertaga bizning huzurimizga kelgin dedilar. Payg'ambar solomning odati shariflaridan biri kimki o'kishiga yaxshilik qilsa, albatta yaxshilik bilan javob qaytarardilar. Lekin Abu Ayyub Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'nggi so'zlarini eshitmay qoldi. Shunda Hazrat Umar: "Senga Rasululloh ertaga huzurlariga borishingni amr qilyaptilar", dedi. "Bosh ustiga", dedi Abu Ayyub. Ertasi kuni u payg'ambar alayhi salomning oldilariga bordi. Uzot sharif o'zlarining xizmatlarini qilib yuradigan cho'ri qizni Abu Ayyubga hadiya qilib tayinladilar. unga yaxshi qara ey abu ayyub chunki biz undan faqat yaxshilik ko'rganmiz abu ayyub uyiga qaytib kelganida cho'ri qizni ko'rgan ummu ayyub uning kimnikiligini so'radi bizniki dedi abu ayyub rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni bizga hadya qildilar naqadar yaxshi hadya qiluvchidir u zot ham hadya degudek dedi xotini yana u kishi qizga yaxshi qarashni tayinladilar unda rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlarini bajarish uchun unga qanday munosabatda bo'lsak ekan men buning eng afzal yo'lini bilaman uni cho'rilikdan ozod qilamiz to'g'ri aytasiz dedi ayol men ham shu fikrdaman so'ng cho'ri qizni ozod qildilar bu abu ayyub ansoriyning tinchlik davridagi hayotidan bir lavha agar siz uning jangovar hayotiga nazar solsangiz ta'jubga tushishingiz hech gap emas abu ayyub radhiyallohu anhu butun umrini g'ozi sifatida o'tkazdi hatto aytadilarki u rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlaridan to muoviyaning xalifalik paytigacha ro'y bergan g'azotlarning birortasini ham qoldirmagan abu ayyub umridagi so'nggi g'azotda konstantinopol fathi uchun muoviya tarafidan o'g'li yazid lashkari boshchiligi ostida yuborilgan qo'shin safida ishtirok etdi o'shanda ancha qarib qolgan, yoshi ham 80lar atrofida edi. Lekin bu uni Yazid tug'i ostida jamlangan lashkar qatoriga qo'shilib, dengiz to'lqinlari osha Allohning yo'lida jihad qilishga chiqishdan to'sa olmadi. Biroq raqiblar diyorga yetgandan so'ng ko'p o'tmay Abu Ayyub og'rib qoldi va jangda qatnasha olmadi. Yazid uning ziyoratiga kelganida biror hojatingiz bormi ey abu ayub deb so'radi mening nomimdan musulmon askarlarga salom degin ularga aytginki mumkin qadar uzoq yerlarga borishsin agar iloji bo'lsa abu ayubni konstantinopol devorlari ostiga ko'mishsin musulmon askarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobasi vasiyatini ado qildilar dushman cherigi ustiga ketma ket hujum qilib Konstantinopol devorlari ostiga yetib keldilar va o'zlari bilan birga olib kelgan Abu Ayyubning jasadini shu yerga dafn etdilar. Alloh taolo Abu Ayyub Ansoriyni o'z rahmatiga olsin. Uning oddiy o'limdan ko'ngli to'lmasdi. Shuning uchun faqat uchqur borlar ustida Allohning yo'lida mujohid holida yetadigan o'limnigina tan oldi. Yoshi esa 80 ga yaqinlashib qolgandi. Navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib Ya'ni mu'min kishining har bir amali faqat Allohning rizosi uchun bo'lmoqligi ekanligiga tarbiyaladi. Musulmon jamoa kelajagida katta bir amonat, ya'ni yer kurrasidagi xilofat amonati yuklanardi. Bunday amonat katta amonat yuklanadigan kishilarning qalbi faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bog'lanmoqligi kerak edi. Shunda ham badrdagi mislsiz fidokorlik sodir bo'ldi sahobalardan va alloh tarafidan mislsiz nusrat maloikalar yerga sahobalar safiga tushirildi mana bunday katta g'alaba bo'lishligiga qaramasdan bundagi jamlangan g'animatni faqat Alloh subhanahu va taoloning ixtiyorida bo'lishligini Alloh iroda qildi ki sahobalarning qalblari shunday mislsiz fidokorlikda ham zarracha miqdorda bu harakatlarga dunyoning umidi bo'lmasligi uchun shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar falonchi mashalloh fidoilik qilibdimi deb ta'sirlanib qo'yishlik bizga yarashmaydi debdi va birodarimizni mana shu fidoilik amalotiga tayyorlanayotgan vaqtini unga berkitib kameraga olib qo'yilgan ekan g'usl qilgan oppoq libos kiygan oynaga qarab sochlarni tarayotgan, badaniga eng xushbo'y atirlarni sepayotgan, xuddi kiyop kelinchakni huzuriga ketayotganday shunaqangi bir holatki, undagi iymonni ko'rib inson o'zini iymonidan uyalib qoladigan darajadagi iymonni men ko'rdim birodarlar. Chunki u 850 kilo portlatkich moddani mashinasiga yuklab, o'zi joylab, dushmanni qalbiga yorib kiryapti. Buning uchun juda katta iymon kerak, birodarlar. Bunga juda katta iymon kerak. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli inson Allohu taoladan o'zi uchun so'raydigan juda ahamiyatli narsalardan biri mag'firat va uning ortidan keluvchi najot hamda jannatdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Mana shu narsa, ya'ni do'zaxdan panoh so'rash va jannat so'rash atrofida aylanamiz." Abu Dovud va boshqalar rivoyatlari. Abu Muslim Havloniy rahimahulloh aytadi: duo qilmoqchi bo'lganimda dozax yodimga tushsa, faqat undan panoh tilash bilan mashg'ul bo'laman. Albatta mana shu yerda jamlanishligimiz Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilandir, chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytganidek, "Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim" Agar siz ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar dunyodagi barcha narsani sarflab turib bir qavmni agar ulfat qilmoqchi bo'lsangiz, hech qachon ulfat qila olmaysiz, lekin Alloh subhanahu va taolo o'zi ularni qalblarini ulfat qiladigan zotdir deb marhamat qildi. Yana bir nima bo'lgandi? Ijzatsiz bittasi yurgan ekan. Ushlab hmm, oldi. Men aytdim, birodar dedim, ijzat yo'q dedim yurishga. So'ng bilmaysiz chiqib ketgan hali. Yo'q, hali chiqmagan ekan. Ha. Men aytdim, siz nima dedim, bejizat yuribsiz. yana bir marta ko'rsatdim, jazolayman. Bir kun yursam, qarasam yana yurgan ekan, ushladi. Desam, men harakatdan chiqib ketganman. Dushanba. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon. Badar jangida musulmonlar uchun ko'p dars va ibratlar bor ekan. Xosatan Badar jangi aslan kufrning va dushmanning iqtisodiga hujum bo'lgan edi. Bugungi kunda ba'zi odamlar kofirlarning bozorlariga va kofirlarning tijoratlariga hujum bo'lsa, bu narsa islomda yo'q deb adashtirmoqchi bo'ladi. Va holaki islom va kufrning orasida bo'lgan birinchi jangi iqtisodga hujumdan iborat ekan. Ikkinchi ibrat musulmonlar uchun shuki, shu jangida musulmonlar faqat va faqat 8 ta qilish bilan 1000 ta qilishlarga qarshi kurashganlar. Bugungi kunda ey kuchimiz kofirlar bilan tengmas ekan, biz agar kofirlarga qarshi chiqsak, bu xudkushlik bo'ladi. Bu shariatda yo'q narsa, unday bunday deb adashtirayotgan odamlarga Badar jangida mana katta dars va ibrat bor ekan. seyshanba g'amgin bo'lmang susaymangiizlar oliydirmi mening vazifasi azimatni qo'ldan bermangizlar 22 ta sudlanuvchilardan 6 ta mujohid birodarlarimizni shu jumladan O'zbekiston Islomiy harakatining mas'ullari Bahromjonni va Kozim akani qatlga hukm etdi. Qolgan 16 musulmonni shulardan Turkiyadagi mas'ulimiz Zayniddinni uzoq yillarga zindon band etdilar. Inson qiyofasidagi yovuz shaytonlar iskanjasiga tushib qolgan mu'minlarni odam bolasi chiday olmas azob uqubatlarga solib har xil bo'lar bo'lmas ko'rsatmalarni gapirtirgan edilar. Birodarlarimizni biz uzrli, ma'zur deb bilamiz. Hukm ijro etilgan bo'lsa, 6 ta mujohidlarning shahodatini Alloh qabul etgan bo'lsin. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis İlimdir Biz shuning uchun islom cihadı chegara, ni qavm, ni millat, ni hech qanday narsani rang, lug'at, til, hech qanday narsani e'tirof qilmay besarhad chegarasiz yurish qiladigan islom jihodini davomlashtirishimiz uchun bizga hammadan muhim narsa tavhid aqidasidan qalsa Qur'oni Karim hadis Rasulullohni amaliy tushunish va amaliy hayotimizga, jamiyatimizga, muhitimizga, avlodimizga, oilamizga, jamoatimizga tatbiq qilish va amaliy tatbiq qilishdan iborat. Shuning uchun bugungi kundagi barliq din dushmanlari islomni yo'qotib tashlash uchun birlashgan ekan, barliq iqtisodini birlashtirgan ekan, ha, barliq kuchlarini, hamma narsasini taqdim qilib islomni musulmonlarni yo'qotish, jumladan islomni kuch bilan, quvvat bilan qo'g'daydigan mujohid qarindoshlarimizni yo'qotish uchun birlashgan ekan, biz bugungi kunda ixtilofga vaqtimiz yo'q. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar banda gunoh qilib, so'ng Parvardigoro, men gunoh qilib qo'ydim, o'zing mag'firat qilgin deb aytsa, Allohu taolo bandam gunohini kechiradigan, u sababli jazolaydigan Parvardigorining borligini bildi. Men uni kechirdim deydi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Demak, gunoh qilishda davom etmaydigan bandalar istig'fori mag'firatga loyiq mukammal istig'for ekan. Allohu taolo ana shunday istig'for aytuvchilarni maqtab, ularga mag'firat va'da etdi. agar biz gunohlarimizdan qo'rqmaydigan bo'lsak, gunohlardan tiyilmaydigan bo'lsak, tavba qilmaydigan bo'lsak, bizni boshimizga ham shu azob kelib qoladi. ana shu Allohning azobini tagida qolib ketishimiz mumkin. Yer bir qimirlasa hammamiz qolib ketishimiz mumkin. Uyin ostida. Yer ochilib ketishi mumkin, ichiga kirib ketishimiz ham mumkin. Alloh saqlasin. Shuning uchun mana biz nima qilaylik? Allohning muttaqi bandasidan bo'laylik. Muttaqi bandasidan bo'lsak, Alloh taolo bizga o'zini yordamini beradi. Kutilmagan tomondan rizqlarimizni beradi. Ya'ni bu kitoblarni bular bo'limga olib kelgandan keyin ichiga qo'yib, meni oldimda o'sha panitoy bolalarini oldida endi o'shani ochib menga ko'rsatyaptiki, mana seni uyingdan o'q chiqdi. Bu o'ldirish qobiliyatiga ega bo'lgan, ya'ni ichida poruxi bor. Keyin men aytdim, "Ye, bunaqa o'q dedim, uyda ya'ni qancha kerak bo'lsa bor" dedim. Dadam o'qituvchi o'sha bolalarga o'sha tir otqizish uchun uyda turardi o'sha o'qlardan. Men har doim ko'rardim. Ya'ni uchi qo'rg'oshin bo'ladi, o'sha melka kalibrli vintovkani o'qi. U maktablarda ham hatto undan أتقمص ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفافا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحافا o'tgan juma kuni O'zbekiston Islomiy harakatining ijroviy shurosi bo'lib o'tdi. Shurada asosan amirimiz Usmon G'oziy bu safargi shurada mas'ullardan qilingan ishlar hisobotidan ko'ra kamchilik va nuqsonlarimiz haqida gapirishlarini va muammolar hali uchun berilishi kerak bo'lgan maslahatlarni talab qildilar. Kamchilik nuqsonlarimiz bo'lsin, shuni gapirib o'tsak ya'ni nima qilmoqchimiz kimni nima niyati bor man aytmoqchimanki kimni tanqid qiladigan qattiq qattiq gap bo'lsa inshaalloh ko'taramiz inshaalloh shu chunki o'sha nuqsonlarimizni haligi teshilib qolgan joylarimizni yamashlik uchun o'sha tanqidlarni eshitmasak faqat maqtovlarni eshitsak u xato kamchiliklar ko'rinmay qoladi Bundan tashqari kufrning makru hiylalariga munosib javob berishlik harbiy amaliyotlarimiz bilan birgalikda xavfsizlik choralarini kuchaytirish haqidagi masalalar haqida gap bordi. Robbimizdan o'zining yo'lidagi xizmatlarimizga baraka berishini so'raymiz. Jumadan jumagacha muddatda jamoatimizda bo'lgan ishlardan yana biri 2 oylik ta'tildan so'ng madrasa bolalari o'quv joylarini to'ldirdilar. Bu haqda muhbirimiz Nusratulloh tayyorlab kelgan lavhaga beraylik. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل Abdulloh ibn Zubayr nomli madrasamizda yana navbatdagi o'quv yili ham boshlandi. O'quv yili munosabati bilan biz shu madrasaning o'qituvchilari, ya'ni muallimlari bilan ozgina suhbatlashdik. Abdulloh yozyapsanmi? Abdulloh Abdurahmon o'g'li. Qaysi harfni yozib bo'lding? Qaysi harf ekan? Harf nomi nima ekan? Ha, harf. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Ismingiz nima? ismim abdulkabir abdulkabir aka hozir nechinchi sinf bolalariga dars beryapsiz men hozir boshlang'ich 1 sinf bolalariga dars beryapman o'quv yili boshlanganiga qancha bo'ldi o'quv yili boshlanganiga 1 hafta bo'ldi taxminan bular o'qishga shavqlari yaxshi yozishni o'qishni juda xohlashyapti va harakat qilishyapti o'sha yozish o'qishlikka e, hisob matematika bo'lsin boshqa fanlar bo'lsin harflarni ham o'rganishyapti harflarni yozishni o'qishni assalomu alaykum alaykum assalom hozir qaysi harf yozyapsiz a harfi a harfimi bu kattami kichkinami katta kichkina achi kichkina endi yozasizmi Bu holi nechi bo'lyapti? 5. 5 mi? Yaxshi o'qing, xo'p, bu yog'iga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Ustoz siz ismingiz nima bo'ladi? Ustoz Umid. Ustoz Umid, a? Bolalarga qaysi fandan dars beryapsiz? Hozir matematika, xo'p. Keyin shu dunyoviy ilmlardan. keyin qissasi nabiyni o'qishlikdan keyin arab tilidan qiroat roshida keyin fiq fiq ya'ni tahorat va namoz shuni masalalardan keyin undan keyin inshaalloh yana arab grammatikasi o'rganish uchun sarf degan nima bor ilm bor shu sarfni ham inshaalloh boshlaymiz hali boshlanganimiz yo'q hozir qancha bolalar o'qiyapti sizni sinfingizda yigirmaga yaqin bo'ladi bu hozir o'tayotgan faningiz matematika matematika darsi bali ismingiz nima sizni Ahmad. Ahmad, nima fanni o'rganyapsiz? Matematika quvvatlovchi qismini. 6 kar 6 nechi bo'ladi? 36. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima bo'ladi? Eh, ismim Adnan. Adnan. Bolalarga qaysi fandan dars beryapsiz? O'qish fanidan dars beryapman. Ular nechin sinf bolalari? Bular 3-sinf bolalari. Nechta bolalar bor taxminan? Bu yerga taxminan 23 ta bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Umar. Nechin sinfsiz? 3-sinf. 3-sinf. To'polonga vaqt bo'lyaptimi? Ha. Ah. Bo'lyapti. Baholar nechi? 5. 5. 5. qayerdan bo'lasiz balochistondan balochistondan a baluch tilida baholarim 5 deb aytib bering balochiston memory bir panch shuningdek yosh talab ilmlarimizga oshpazlar shofyorlar men nusratulloh payrahalar xizmat qilmoqdalar. Shundan so'ng ziyoratimiz katta yoshdagi bolalar madrasasiga bo'ldi. Madrasaga kelganimizda yosh mujohid talabalarimiz ilm olayotgan va Qur'on yodlayotgan ekanlar. Salom alaykumdan so'ng qoralarimiz ustozining ismlarini so'radik. Ismi Abbot. Va asosiy dars nima degan savolimizga ustoz bunday deb javob berdilar. Shu asosiy Qur'on ilmi va tajvid va mahrajlardan. Asosan shu. Boshqa ilmlar ham bormi? Hozir madrasada shu ilmlardan dars berilyapti. Boshqa yana nima qaysi fanlardan berilyapti? Boshqa fanlardan berilayotganda asosiy ilm, boshqa kitoblar bor. Qanday u kitoblar? Nimani o'rganishadi? Ba'zi ilmlar bor o'z marhalalari bilan. Nahv, sarf, aqida shunga o'xshagan kitoblarda.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 yaxshi tanimasalar kerak to'g'ri meni kelganimga ham hali bir yil o'tgani yo'q ho'p Birodarim, mana siz ancha yerlarda o'qib, tahsil olgan ekansiz. Shu haqda aytib bermaysizmi? Qancha o'qidingiz va qayerlarda bo'lgansiz? Men aka ilm hosil qilishdagi avvalgi bosqichni Misr mamlakatining Qohira shahridan boshladim. Bu yerda ibtidoiy bilimlarni o'qigach, Saudiya Arabistonining Madina shahriga safar qildim. va u joyda shar'iy ilmlardan qodir bo'lganimcha tahsil oldim. Bilishimcha, siz ruqiya sohasida ham o'qigan ekansiz. Shundaymi? Ha, osmos o'qiganman. Inshaalloh bu haqda keyingi dasturlarimizda shu mavzuda ham ba'zi eslatmalarni qilish niyatim bor. Juda soz. Inshaalloh. Endi esa dasturimizni davom ettiramiz. Endi tinglovchilarimiz bilan bir iymonlashish maqsadida dars tayyorlab kelgan birodarimiz Muhsin akamizga beramiz. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تعالى أستعيذ بالله ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله سبحانه وتعالى مربو آية كريمة مرحمة قلديكي ولا تستوي الحسنة ولا سيئة yaxshilik va yomonlik hargiz barobar bo'lmas. Idfa billati hiya ahsanu har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Fa idallazi baynaka va baynahu adawatun agar siz bilan u kishining o'rtasida adavatun dushmanlik bo'ladigan bo'lsa ka annahu valiyun hamim go'yoyinki qaynoq do'stga aylanib qolur. Va ma yulaqqaha illa allazina sabaru. Mana bu sifatlarga sabrli bo'lgan kishilargina erishadilar. Va ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Ana u yuqoridagi sifatga büyük baxt egalari, büyük saodat egalari erishadilar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Boshqa bir oyatda Estaizu billah Vahfiz janahaka limen ittaba'aka minal mu'minin. O'zingizga ergashgan mu'minlarga qanotingizni past tuting. Ya'ni ularga xush muamele ila kamtar bo'ling. Mana bu oyati karima yuqoridagi Fussilat surasining oyati ila mu'min kishini o'zaro halimlikka, go'zal xulqlikka tortadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan mana bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. ma naqasat sadaqatun min malin sadaqa qilish bilan mol kamayib qolmaydi infoq ihson qilishlik bilan mol kamayib qolmaydi va ma zadallohu abdan bi'afin illa izza Alloh subhanahu va taolo kechirimli bandaning izzatini ziyoda qiladi va ma tavadu'a ahadunulloh illa rafa'ahulloh. Biror bir kishi Alloh uchun tavozulik bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u bandaning darajasini ko'tarib qo'yadi. Shuning uchun xossatan xizmatdagi birodarlarimizni nasihat qilamanki, avvalan bor o'zimni va boshqa birodarlarimni Alloh uchun xizmatga chaqiraman, halimlikka chaqiraman va go'zal xulqlikka chaqiraman. Chunki bu amallarning samarasi, bu amallarning mevasi valahumul jannah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat berganlardek jannatdir. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallohu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا من jannatning ko'chasidagi qasrning kafolatini beraman dedilar. Agarki u haq bo'la turib o'zaro tortishishlikni to'xtatgan kishiga jannatning ko'chasidagi qasrning kafolatini beraman dedilar. Va bi baytin fi wasatil jannati liman tarakal kaziba va in kana mazihan Men jannatning o'rtasidagi qasrning kafolatini beraman. Agarki insonlarni ichida agar kulgilik bo'lsa ham yolg'on so'zini to'xtatgan kishiga jannatning o'rtasidagi qasrning kafolatini beraman dedilar. Va bi baytin fi a'lal jannati liman hasna xulquhu. Men jannatning eng yuqorisining kafolatini beraman xulqi go'zal bo'lgan kishi uchun dedilar. Imom Buxoriy o'zlarining sahihlarida vahiyning boshlanish kitobida Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan vahiy qanday boshlandi hadisida Oysha onamiz aytadilarki: Ja'ahul haq va huwa fi g'or Hiroin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hiro g'orida edilar. u kishiga haq keldi. Fajaahul malak. U kishiga bir farishta keldi. Iqro o'qi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma ana biqori'in" men o'qishni bilmayman dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, فأخذني فغطعني حتى بلغ مني الجهد shu payt u meni bag'riga qattiq bosdi hatto xirillab qoldim dedilar mana shu holat 3 bor takrorlangandan keyin alaq surasining 3 oyati nozil bo'ldi Faroja بِهَا Rasulullohi اللَّهِ alayhi va sallam yarjufu fuaduhu fadahala ala Hadijata binti Huwaylid radhiyallohu anha. Rasululloh sallallahu alayhi va sallam qalblari titragan holatda qaytdilar va Hadija binti Huvaylidning oldilariga kirdilar. Zammiluni, zammiluni, meni o'rab qo'yinglar, meni o'rab qo'yinglar dedilar. Hatta zahaba anhu ar-raw'u hatto u kishidan qo'rquv ketdi. Hadicha binti Huvaylidga qarata aytdilarki, laqad khashitu ala nafsi. Mana bu yerda mozi fe'li tahqiq harfi bilan kelyaptiki, men o'zimning nafsim xususida qo'rqib ketayapman dedilar. Faqolat Hadichatu mana bu yerda biz to'xtalmoqchi bo'lgan o'rin ham Hadicha binti Huvaylidning so'zlarida jam bo'lgandir. Kalla yo'q dedilar. Vallohi ma yuhzikallohu abadan. Allohga qasamki, Alloh sizni hech qachon sharmanda qilmaydi dedilar. Agarki biz ham yaxshi sifatlarga ega bo'lib, yomon sifatlardan chetlanadigan bo'lsak, Hadicha binti Huvaylidning so'zlariga muvofiq biz ham qo'rqmasligimiz kerak. Bu kishi aytdilarki, innaka latasilur rahma, albatta siz insonlar bilan silay rahim qilgansiz. Va tahmilul kalla qiyinchilikka tushganlarni qiyinchiligini ko'targansiz. Va taksibul ma'duma qimmatbaho narsani kasb qilgansiz. va taqrid doifa mehmonni siylagansiz va tu'inu ala nawaibil haqqi haq yo'lda qiynalganlarga yordam bergansiz dedilar. Mana bu hadis dalolat qiladiki, go'zal xulqlarni mahkam ushlashlik tavfiqni topiladigan o'rinlardandir. Va bularning hammasi Hadicha binti Huvaylidning so'zlarida jam bo'lgandir. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida bizlarni hijratga chiqarib, o'zini yo'lida bizlarni xizmatkor qilib qo'yibdi. Albatta bir xirmonda bir bug'doy xirmoni bo'ladigan bo'lsa, avval mana bu xirmondan bug'doyni qoplab-qoplab biz yig'ishtirib olamiz. So'ng xirmondagi bug'doyni chelaklab yig'ishtirib olamiz. So'ng xirmondagi bug'doyni kaftlab yig'ishtirib olamiz. So'ng xirmondagi bug'doyni dona-dona qilib qo'limiz bilan terib olamiz. Alhamdulillah Bugun Alloh subhanahu va taoloning yo'lida xizmatda yurgan ekanmiz. Bugun Alloh subhanahu va taoloning yo'lida xizmatda yurgan ekanmiz. Bugun savob va ajrlarni qoplab-qoplab to'plab olinadigan kundir. Alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo bizlarni, shahidlarimizni, ahli oilalariga va ularning yatim farzandlariga xizmatkor qilib qo'yibdi. Yahyo ibn Ma'ruf aytdilarki, "Man sarra bi xidmatillah" kimiki Allah yo'lida xizmatda yursa, sarratil ashya'u kulluha bi xidmatihi Har bir narsa uning xizmatida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani unga xizmat qiladigan qilib qo'yadi. Va man qarrat aynahu billahi kimiki Alloh yo'lida kechalari ko'z yosh to'kib yig'laydigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi xizmatlarda bir ko'z yosh to'kib xizmat qiladigan bo'lsa, qarrat uyuna kulla ahadi bin nazari ilayhi. Uni ko'rganda, uni eslaganda har bir kishining ko'zi ko'z yoshga to'ladi. Ustoz Jumaboy aka, ustoz Tohir aka bularni biz bugungi kunda bir da'vat nasihatlarini eshitadigan bo'lsak, bizlarni ko'zlarimizdan yoshlar chiqib ketadi. Chunki bilamizki, bular ham Alloh taoloning yo'lida bir xizmatlarda Alloh uchun qilinganligini biz sezib turamiz va bular ham Alloh taoloning yo'lida ko'z yosh to'kkanligini biz ham sezib turamiz. Xalifatur Rasul sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida jannatni bashoratini olgan Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida o'z qo'l ostidagi kishilarni kechalari oshkor va maxfi ziyorat qilib yurardilar. Kunlarning birida bir haymaning oldidan o'tib ketayotganlarida bir qariyaning farzandlari ochlikdan yig'layotgan edi. Umar radhiyallohu anhu ning yonlarida Abbos radhiyallohu anhu bor edilar. U kishini oldilar, Baytul Mol zahirasiga bordilar. Abbosga aytdilarki: "Ya Abbas, havil ala katifi." Ey Abbos, meni yelkamga mana bu qopdagi unni qo'ying dedilar. وقد انحار من الدقيق على لحيته وعينيه وجبينه Umar radhiyallohu anhning peshonalariga, yuzlariga va ikki ko'zlariga un oqib turardi. Shunda Abbos aytdilarki, bi abi anta va ummi ya amirul mu'minin havvil kisa. Ota-onam sizga fido bo'lsin ey amirul mu'minin. Mana bu qopni mening yelkamga qo'ying dedilar. Shunda Amirul Mu'minin Umar radiyallohu anh aytdilarki, la vallohi anta la tahmilu anni jaroimi va zulmi yawmaddin." Allohga qasamki, qiyomat kunida sen mening gunohlarimni ko'tara olmaysan dedilar. Wa'lam ya Abbas, bilinki ey hibal hibalal hadidi va thiqlaha khayrun min hamlin zolamatin kaburat av sag'urat. Bilingki ey Abbos, temir zanjirlar va ularning og'irligi katta yoki kichik zulmlardan ko'ra yaxshidir dedilar. Shuning uchun mana bu jamiyat yer yuziga oliy bo'ldi. Avvalan bor o'zimni va boshqa birodarlarimni nasihat qilamanki, qilayotgan xizmatlarimizni Alloh uchun qilaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, ad-dunya mal'unatun va mal'unun ma fiha illa ma yubtagha bihi vajhullohi ta'ala. Bu dunyo mal'undur. Bu dunyo la'natlangandir. Dunyo va undagi barcha narsa la'natlangandir. Magaram Alloh subhanahu va taoloning roziligini talab qilingan ish Allah subhanahu va taoloning roziligini talab qilingan ibodatlar bundan mustasnodir. Allah subhanahu va taolo o'zi bizlardan rozi bo'lsin va bu dunyodan haqiqiy mu'min bo'lgan holatda o'tishligimizni qiyomat kuni shahidlar qatorida saf tortib turishligimizni nasib qilsin. Tinglang mujohidlar, sizlarga salom. Shu birodarlarga salomlar shu inshaalloh charchamasdan xizmatlarni allohdan so'rab inshaalloh shu duoda bo'lib sizlarga ham inshaalloh duo qilib turishsin inshaalloh biz ham o'shalar saflariga yetib olaylik inshaalloh endigi niyatlar qanday tepaga harakat qilyapmiz inshaalloh lekin man yo'lda birinchida bir bog'lanuvdik boshqa odamlar xizmat qilayotgan bizni ozgina aldab qo'yishdi alloh bu birodarlarimizga o'zi to'g'ri yo'lni ko'rsatsin yo'ldan adashtirmasin aka yo'ldagi shaytonlar turkubini yana bir marta beraverasizlar endi o'shalarga atab bitta endi buni endi sizlardan sizlardan kutyapmiz buni agar yo'lda sizlarga biron bir shu nimalar bo'layotgan bo'lsa aytinglar inshaalloh mumkin yana o'zinglar eshitishinglar mumkin fitnachilar hamon fitna qilmoqdalar yana bir biz manaqa deb qo'ydilar bizni harakatni aqidasi manaqa bular ahli sunna va jamoa emas bularga bormanglar zulm ko'rasizlar bular o'ta qattiq zulm qilyapti bular deb shunaqa narsalarni qaytaruvdi bizni deb ozgina bir ilmi bor inson bo'lsa, e, har xil bir adashgan yo'llarni ajratadigan qobiliyati bo'lsa, shu bizani so'zlarimizdan qaysi aqidadaligimizni bemalol fikrlab oladi inshaalloh. Inshaalloh. Aka, xudo xolasa birodarlarga ayting, duo qilsin bizga inshaalloh biz ham yetadi inshaalloh sizlarga aka. Juma dasturlarimizdagi qaysi sahifalar sizga manzur bo'lyapti desak, birodarimiz? Bizga inshaalloh o'sha hammasiga hammasiga yoqib turizga o'sha nimalar o'sha ayniqsa abuzar azzomni da'vatlari o'ta yoqdi deb javob berdilar Safimizga kelib qo'shilish orzusida yurgan birodarlarimiz talayligini internetdagi saytimizga kelayotgan maktublardan ham bilib olsa bo'ladi. Ular bizning haqqimizga duolar qilishmoqda. Biz ham ularning haqlariga Robbul alamindan duo qilib qolamiz. Qadrdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadrdon? kimdir taldi, kimdir oldi yuking ko'tarish Yangi muhojirlarimizdan Abdulmuiz Muiz birodarimiz suhbat olgan ekanlar. Robbimizdan muhojirlarimiz safini kengaytirsin deya o'sha suhbatga quloq tutaylik. Cihatdadir beleke fazilat turqon Shukr qil ketma tuyon qanoat bo'l ismingiz birodar abdujona mana birodar e, hijrat qilib keldingiz mana shu o'sha hijrat qilgan vatandan yoki qanday e, jihod maydoniga kelishlik nima sabab bo'ldi sizga hayotingizni o'zgarishiga shu haqida bir ikki so'zlab bersangiz hayot sabab alloh subhanaa taolo bizni shu joylarga olib kelibdi allohga shukur alloh va taolo Qur'on karimda jihod qilinglar degan chaqiruvga binoan keldi allohga shukr, yo'llarda qiynalmadi bu e, jihod yo'lini nimasi bir qanday bir sabab bilan yoki bir nima bilan eshitdingizmi 1426-25 hijriy qamari yillari tushunganman hujralarda o'qib birodarlarimdan eshitib shu tohir aka haqida ko'p ma'lumotlar yig'ishga harakat qilardim mujohidlar nashdalarini eshitib va kavkazda bo'layotgan jihodlarga qiziqardim shamil basayev hatto birodarlarga qiziqardim bir ikki yildan so'ng birodarlar keldi shu yo'lni topishni boshladimda orada shu ikki yildan keyin bir birodar keldi saudiya tomondan o'qib shu yo'llarni ochdi mana bu yil keldi allohga shukur o'sha yillarda yoki o'sha madrasada o'qib yurgan paytlaringiz kufr nima ekanligini islom aqida degan tushunchalar sizda bo'lgan ha oldinda bo'lgan taniganmi kufrni qonunini va shariatni qanday yashashlikni kufrda mana shu paytda jihodni bilganman bizni izzatimiz yo'qolishligini sababi shu musulmonlar hozirgi kunda jihodni tark qo'yganligi uchun 100 yillar davomida kommunist paytda kommunistlarga bo'yin egib yurganlarini eshitganmiz hozirgi kunda demokratiyada ham ko'ryapmiz va buni oqibatida musulmonlar xor bo'lib yuribdi mana shu jihodni tark qilganligi uchun bu izzat qon orqali yo'qotildimi qon orqali qaytiladi shuning uchun Allohni e, chaqiruviga labbay deb chiqdik allohga beada shukur bo'lsin va biz diyorlarda millatchilik bo'ldi e, musulmonlar xor bo'lishib yuribdi bu qurollilar tomonidan qurolsizlar ya'ni musulmonlar ezilaveradi endi musulmonlar qishlik kerakda bu yerga. bu yerga chiqib turib ya'ni shar'iy tartibda shar'iy askarlikni o'tish kerak va jihodni qilish kerak millatchilik hozir juda ham rivojlangan va mana musulmonlar o'sh voqeasida andijon voqeasini ko'zini yumib o'tkazib yuboryapti lekin yana bunaqa ko'p ko'p qonlar to'kilaveradi qachon jihod boshlanmagungacha ularga qarshi qanchadan qancha millionlab misollar qon to'kilyapti bu yahudiy ya'ni isroil tomonlarida bitta isroil qoni yoki bir joyi bir narsa bo'lib qolsa inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar bor yevropalarda amerikalarda birlashgan millatlar tashkilotlari e, hammasi oyoq tirab turib oladi ashularni bir tekshirish uchun hammasi oyoqqa turadi bu terror amaliyoti bo'ldi deb lekin mana bizni osiyolarda musulmonlar qoni to'kilyapti hammasi mana o bundan 100 yil oldin ham hozirgi 90-yillar, 91-yillar Andijon voqeasi, O'sh voqealari, Tojikistonda bo'lgan voqealarni hammasini ko'z yumib o'tkazish boraveradi Men birodarlarimga nasihat shuki, izzatga qaytaylik. Izzat faqat shu yo'l, ya'ni jihod. Jihod bilan izzat qaytadi. Yo'lda qanday topdiz Chiqishim ham Allohga shukr ajoyib bo'ldi. Shunday moddiy tomondan mablag' kamidida va bunga ixlos qilish kerak ekan Allohdan buni yolvorib yolvorib <laughs> kech paytlari duolarda so'rash kerak ekan shunday ozgina harakat qildik bir hafta davomida уже yo'lga chiqadigan mablag' yig'ilib qoldida lekin avvallari katta kattaroq ish qiladigan bo'lsak unaqa mablag'lar topilmasi allohga cheksiz hamdlar bo'lsin e, yo'lga chiqdik va boyaga aytganim yo'llarda hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmadi kenchiliklar bo'ldi alloh va taolo u najaslarni yuzlarini yopib qo'yadi ya'ni hijrat qilib yurishcha ya'ni ota ona degan muhabbat vatan tuyg'usi yo mana shunaqa nimalarda bir to'sqinliklar bo'lmadimi albatta bo'ldi uydagilar chaqirdi qayt o'g'lim <laughs> dunyoda mol dunyolar ko'ndalik qildi Lekin aqidamizda yaxshi turganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizni bu yo'lga sobit qadam qilganligi uchun yetib keldik. Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر Yo'lda hech qanaqa fitnalar bo'lmadimi? Yo'lda ba'zi bir birodarlar aytdiki, harakatda shunday bo'lyaptiki ayollarga shunaqa zulmlar kuchaygan ayollar zindonlarga tashlayapti ko'karib yotibdi kim tavhid yo Allohning kalomidan yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatidan gapiradigan bo'lsa daralanyapti To'lki mana shu faqat tohir akani gapi bo'lyapti jamoatda va jamoatni to'ta munofiq boshqaryapti undan avvalgi ya'ni ismi Odil akani shahid qilishdi va to'rolov o'tirdi deb aytishdi. Bu kishilar bu narsaga asoslanib gapirishyaptimi yo ular eshitgan gapiga gapiryapti, asoslanib gapiryapti? Alloh alam ular ham eshitib gapiryapti. Yo'lda ba'zi bir munofiqlar o'zi kerak, Alloh alam munofiqlar orqali eshitib borishadi va yana bir birodar gapirdiki menga birodar deyapti, men Afg'onistonda bir jamoat bilan gaplashdim telefon orqali menga u telefon qilib aytdi dedi ey birodar bu yerda hech kim fitna yo'q deb o'ylaydi fitnalar uyasi shu yer dedi. E, beri kelsiz bilasiz kelmanu lekin fitnalar katta shu yerda bo'lyapti deb aytibdi e, keldik allohga shukr, hamma yoq mashaalloh anchadan beri yuribman allohga shukr, hamma yoq shar'iy shar'iy nizomda bo'lyapti va bu yerda amirlarga Alloh rozi bo'lsin va qo'mondonlari va boshqa katta katta birodarlarga Alloh rozi bo'lsin sobit qadam qilsin ularni shu so'zimni oxirida shunday nasihatim borki birodarlarga va o'zimga Allohdan haqqi rost qo'qishlikni chaqiraman Allohdan haqiqiy taqvo qilishlikni chaqiraman va Allohdan qo'rqishlik bilan inshaalloh fathlar keladi xudo xolasa bu kofirlarni yuzi xor bo'ladi inshaalloh birodarlarga nasihatim va o'zimga nasihatim Allohdan qo'rqaylik va sobit qadam bo'laylik shu yo'lda to shahid bo'lgunimizgacha sobit qadam bo'laylik yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan istamti bi hayotik hayotingdan foydalanib qol hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil to'ktir Hıdayet cheksiz mülktür bu mülk barchada yo'qdir Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil to'ktir Ming yil cahil Hayat ki hech duymaydı Muhlet bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى قرآن خلق لرب لنا خلق لنا درسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سيرتي نظر تسيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سيرتي ده جدهم büyük ahlakını topamız. Mana bu أخلاق bilen insonlarda qalbini egallagan. Bu axloqni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarni huzurida qilib o'z ahliga kelganda g'azabli, o'z ahliga kelganda qo'pol, soxtakorlik qilmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonlarga axloqligu o'z ahli ayollariga g'adoblik va insonlarga qilgan axloqini teskarisimas edi. Balki bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdagi xulq, odob sajiyya tug'ma tabiatan shunday edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu axloq bilan ibodat qilardi. Qiyomul laylni duha namozini o'qigandek bu axloq bilan Alloh taologa ibodat qilardi. Ya'ni tabiatan insonlarga soxtakorlik qilmagan holatda axloq bilan ibodat qilardi. jangda bo'lsin, shajoatda bo'lsin, muomalatda bo'lsin, sog'lom bo'lgan paytda bo'lsin, kasal bo'lgan paytda bo'lsin, xursand bo'lgan paytda bo'lsin, xafa bo'lgan paytda bo'lsin. Mana bu axloq bilan hamma holatda xulqlanadi. Mana bu xulqni ibodat deb e'tibor qilgan odam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kulgan o'rin lobidda kulishligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azab qilgan, g'azablangan o'rin albatta g'azablanishligimiz kerak. Xulosa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashligimiz kerak bo'ladi. Abu Layla aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni huzurida bir kuni Abu Layla o'tirgan edi. Ya Hasan, ya Husayn radhiyallohu anhu Rasululloh sallamni oldiga o'malagan holatda keldi. Rasululloh sallamni ustiga chiqib qornlarida o'tirdi. Endi yosh go'dak bola. Baul qilib tashladi, ya'ni siyib tashladi. Husayn yoki Hasan. Abu Layla aytadiki, men Rasululloh vasallamni qornidiga chaqaloq siyib, hattoki siydigini Rasululloh vasallamning qornlaridan oqayotganligini ko'rdim. Biz Rasululloh vasallamga shoshilganimizda turdik bolani olib Rasululloh sallamni usti boshini shu bolani siydigidan asrab qolishlik uchun shoshilganimizcha turdik. Shunda Rasululloh sallam qo'yinglar, meni o'g'limi, meni bolamni bezovta qilmanglar. Hattoyinki Husayn radhiyallohu anhu siyib tamomladi oxirigacha. Rasululloh sallam bir suv olib kelishlikni buyurdida tozaladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqi hammaga barobar. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolalarga ham bir xil axloqli inson bo'lgan. Chunki bu Habibi Robbul alamin insonlarga, olamlarga rahmat bo'lgan zotdir va biz ergashligimiz kerak bo'lgan zotdir. Shuning uchun keling birodar, bugun biz ham shu zotga ergashaylik. Anas ibn Malik aytadiki, sahroi bir odam bo'lar edi. Ismi Zohir ibn Harrom edi. Zohir ibn Harrom Madinai Munawvaraga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hadoya olib kelar edi o'z sahrosidan. Rasululloh sallallohu alayhi sallamga gohida saryoq, gohida un, gohida sut shunga o'xshagan hadiyalar olib kelardi bu Zohir ibn Harrom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zahir ibn Harrom hadiya olib kelgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror bir xurmo yo shunga o'xshagan narsa bilan buni xursand qilib, yana sahrosiga qaytarib yuborardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Zahir ibn Harromni juda ham yaxshi ko'rar edi. Sahroi badaviy madaniyatsiz inson bo'lishiga qaramasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rardi. Aytib o'tdik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda axloqlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zohir bizi qishlog'imizdan, biz esa zohirni shaharligidan. Ya'ni zohir bizni qishloqimiz, biz esa zohirni shaharli insonlarimiz deb shunday deb Rasululloh sallam alayhi vasallam hazlashib mazah qilib ko'nglini ko'tarardi. Zahir ibn Harrom juda ham damim, damim deb arab tilida chehrasi suyumlik bo'lmagan chehraga damim deyiladi. Ya'ni yuz tuzilishligi xuniyroq insonga damim deyiladi. Zahir ibn Harrom shunday odam edi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bo'lishiga qaramasdan juda ham Zahirni yaxshi ko'rardi. Bir kuni Zahir o'z sahrosidan, qishlog'idan chiqdi-da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyiga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni topolmadi. Zahir ibn Harrom odatdagidek o'z sahrosidan mato, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hadoya ko'tarib kelgan edi. Rasul sallallamni topmadida Zahir Madina bozoriga qarab ketdi, o'sha olib kelgan narsasini yo saryoq, yo un, yo sut, yo asal shunga o'xshagan narsani sotmoqchi bo'lib ketdi. Rasul sallallamni topa olmadi. Endi nima qiladi? Bozorga olib chiqib sotadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyiga kelgach, Zahir haqida xabar berishdi. Zahir kelgan edi, sizni topa olmasdan ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam orqasidan bozorga bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bozorga borsa, Zohir o'z olib kelgan matosini, hadoyasini sotmoqchi bo'lib bozorda turgan edi. Issiqni kuchliligidan hamma yog'i ter bo'lib kiyimlari uyib ketgan edi. Endi bu kiyimi sahroi odamni kiyimi o'zingizga ma'lum qanday bo'lishlik. Shakli, hidi bu endi ma'ruf. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zohirni orqa tarafidan kelib mahkam bosdi, mahkam quchoqladi. Zohir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rmadi. Kim orqasidan kelib quchoqlaganligini ham bilmasdi. Zohir juda urindida kim quchoqlaganligini ko'rmoqchi bo'lib urindi. Rasululloh alayhi vasallam indamay turar edi. Zahir urinib Rasululloh alayhi vasallamni qo'lidan chiqib ketishlikka harakat qildi. Rasululloh alayhi kordi ko'rdida qalbi xotirjam bo'ldi va o'zini orqasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'kragiga ishqalab surkay boshladi. Chunki Rasululloh sallam Rasululloh edi. Rasululloh sallam mazah qilib hazillasha boshladida insonlarga hayqirib, "Ey insonlar, kim qul sotib oladi? Kim qul sotib oladi?" deb Rasululloh sallam davushini balat qilgan holatda hayqira boshladi. Zohir o'zini holiga, kiyimiga bir tikildida moli, chiroyi va kiyimi chiroyli bo'lmaganligini, o'zini holatini bir ko'rdida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab, "Demak, ya Rasululloh, meni juda ham arzon qul deb o'ylaysiz-da, juda ham arzon sotib olasiz-da" deb shunday dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lekin sen Allohning oldida arzon emassan. Sen Allohning huzurida juda ham qimmatsan deb Zahirni xursand qildi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda axloqi. Mana bunday axloq, mana bunday xulq qilgandan keyin albatta faqiru, kambaholu, qulu, yosh bolayu hammasi qalbi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mutaalliq bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bog'lanib qoladi. Demak, biz ham mana bunday insonga ergashligimiz kerak har bir holatimizda. qo'ymaydi ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ozod yasha qul yasha haq bilan mag'rur yasha qor bo'lganlar kulmaydi kulib bir umr yasha ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Sayful Islom birodarimiz esa studiyamizga tez-tez mehmon bo'lib turadigan Abdushakur aka bilan qiziqarli mavzuda suhbat qurgan ekanlar. Tariximizga taalluqli yaxshi bir qaziya bo'lib qolibdi. Mana bugun studiyamiz mehmoni harakatimizning eski mujohidlaridan Abdushkur aka. Assalomu alaykum Abdushkur aka, studiyamizga xush kelibsiz. Va Alaykum assalom. Abdushkur aka, siz islomiy imorat davrida radioda ishlagan ekansiz. Birodarlarimizga bir qissa qilib bersangiz. Bismillahir rohmanir rohim. Toliblar hukumatga kelgan vaqtida Afg'onistonda o'zi bir radio bor edi, lekin u o'sha botil ya'ni bo'lar bo'lmas yolg'on safsatalarni beradigan o'sha kufriy radiodan hech ajralmasdi. Toliblar kelishi bilan u radio toliblar qo'liga o'tdi. Dada musulmon vatan, dada musulmon vatan, dada musulmon vatan. Jagu jagu g'uruki xasta xasta gulunadi, srasrayla lunadi, srasrayla lunadi, srasrayla lunadi. ya'ni o'sha radio mukammal binosi bo'lsin, katta antennalari, ya'ni mukammal jihozlangan. Ya'ni Rus davlatining bu jihozlari bo'lgan. Endi o'sha toliblargacha bo'lgan vaqtda bu narsadan botil narsa efirga chiqardi. Lekin alhamdulillah mana toliblar kelishi bilan mana bu yerda shariat radiosi vujudga keldi. va unda barcha atrof mintaqadagi eshittiruvlar har xil tillarda chiqa boshladi. Sangarda sangarda ورانیم کا وادان خو غلیمانو ته زندانیم زه کور د ننګیالیو کلک سنګر د مسلمان یم سنګر د مسلمان یم سنګر د مسلمان یم زما غیر قومونه باننګ ولسونه باننګ ولسونه باننګ ولسونه ما یم په دین وطن دی ګاو پر تاریخونا غوا پر تاریخونه غوا پر تاریخونه ساتلې سرونه سیالانو د جهان يم zakur da یو کلک سنگر د birinchi برنچ بلا bo'ldiki بولدی کی ماش اسلام va و mana ماش o'rnatgan شریعت اسلامی دولت اسلامی imoratning dasturlari, uning olib borgan faoliyati va mana shu islomiy imorat qurishdagi qiyinchiliklar, uni yengish, ya'ni har sohadagi eshittiruvlar chiqib turardi bu radioda. O'sha Afg'onistonda ichidagi eng mashhur tillardan bu birinchi pashtun tili bo'lgan. Keyin fors tillari, o'zbek, turkman tillari, keyin ya'ni u yerda yana bitta til bor edi, shu pashtun tiliga yaqinroq, u bittasi Nuriston tili edi. Farqi bor pashtun tilidan va yana bittasi bu pashayi tili. Bu Afg'onistonda ichidagi tillardan edi. Endi Afg'oniston tashqarisida urdu tilida, keyin arab tilida bor edi, shariat radiosi. Keyin ingliz tilida bor edi. Keyin mana shu rus tilida ham bir radio ochishdi va Ya'ni rus tilidagi radioda diniy mavzularni olib borish uchun Taliban hukumati bizga murojaat qildi. Ya'ni O'zbekiston Islomiy harakatining devoniga murojaat qildi. Ya'ni bizga bir mana shu shariat radiosida diniy mavzuda bir eshittiruv olib boradigan biron kishini bizga tayinlab beringlar deb. Shunda birinchi bu radioga Valiullo aka o'zlari birinchi boshlab ishni boshlab berishdi. o'zi aniq bilmadim qancha o'kishi ishlashgan keyin o'kishiga bir boshqa vazifalar chiqib qoldi e, ya'ni shu e, o'zimizni mana shu harakatda boshqa ishlar bilan o'kishi band bo'lib qolishdi va shunga bu radioni Allohning taqdiri ekan menga topshirishdi Они боятся истины, потому что при нём они разоблачатся. Откроется их настоящее лицо – лицо стремящего любыми дозволенными и недозволенными средствами добиться сладости этого мира. Их законы защищают их эти стремления достичь желаний своей души страстям. Эти их законы направлены на подавление проявления ислама в обществе мусульман. Поистине, эти различные сборища, именуемые красивыми названиями, вроде защитников прав людей, появляются лишь там, где соблюдаются права людей на основе законов шариата. Они появляются с обвинением и нарушением прав человека, когда мусульмане руководствуются шариату, живут по законам Всевышнего Аллаха. К примеру, в тех исламских странах, где женщины укрываются хиджабом паранджой ради того, чтобы Аллах был ими доволен, эти организации сразу появляются – и обвиняют, что в этом государстве не соблюдаются права человека. Siz şu radyoda Rus tilida eshittirish olib borardingiz, to'g'rimi? Ha, shunga hozir shu aytmoqchi edim. Ya'ni qanchalik bu eshittiruvni eshitishgan, ya'ni o'sha rus tilida olib borilardi, u xos Rossiya, ya'ni o'sha SNG davlatlari uchun o'sha yerda xoh o'zbek bo'lsin, xoh tojik, xoh qirg'iz, ular hammasi rus tilini bilardi. Shuning uchun uni bir keng imkoniyatlar bor edi. Shunga shu men ishlashdan oldin Valilloh aka davrida ko'p xatlar kelardi o'sha Rossiyadan. Ya'ni shunaqa odamlar bo'lardiki, hatto kechirim so'rardiki, "Ey Afg'oniston islomiy imorati, biz sizlar to'g'rilaringda ko'p noto'g'ri, bizga mana bu media, mana shu nimalar, targ'ibot vositalari ko'p noto'g'ri bizga ma'lumot berar ekan. Lekin biz shuni xohlaymizki, sizlardan ham eshitib turib, qani haqiqat qanday bo'lgan o'sha janglar, o'sha rus kirib kelganda, lekin biz eshitganmiz, ya'ni zulm qilgan, o'shanga bizga javob beringlar shu to'g'risida deganda Valiyulloh aka bir katta ishga qo'l urishdi. Ya'ni u kishi mana shu butun mukammal mana shu janglar tarixini o'sha rus kirib kelishi va uni ichida qanday mujohidlar qanday ish olib borishgan, ya'ni hammasini maqsad aytib berishgandan keyin o'sha rus odam o'sha nima orqali xat xat yozgan. o'sha xatida aytganki kechiringlar ya'ni bizni mana shu rus xalqini mana shu qilgan zulmlarini men rus xalqi nomidan sizlardan kechirim so'rayman deb turib ancha mana shunday bir xat yozgan. Ko'proq bu shariat radiosini Rossiyada kuchli radiolari bor odamlar eshita olar ekan. O'sha Leningrad, o'sha Moskva, ularda shunaqa radiopriyomniklar bor edi, lampovi deydi. Ular hatto juda uzoqlarda katta antennalar bilan shular xat yozib yuborganki, biz sizlarni eshityapmiz deb turib, o'sha Leningrad, Moskva, o'sha taraflarda. Lekin mana O'zbekiston, mana o'shanda Tojikistonda Jumaboy akalar, birodarlar sangarlarda turganda, ular ham keyin mana shu Qobulga kelganda aytishganki, biz ham eshitardik o'shani. Biz ham sangarlarda turib radioni burasak, mana shu Afg'onistondan shariat radiosi chiqib turardi. ساتوی پسرو وینو د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستاکانی او بوټی ټول مونږ ته لالو ندی ستاکانی او بوټی ټول مونږ ته لالو ندی ستاکانی او بوټی ټول مونږ ته لالو ندی وینا پرتوی شوی دا سره لکه ګلونه دي وینا پرتوی شوی دا سره لکه ګلونه دي وینا پرتوی شوی دا سره لکه Ya'ni o'sha yerda ko'p bir qiziqarli mavzular bo'lib turardi deb, ular ham keyinchalik shu narsani aytishdi. U radio bir kunda necha mahal va qaysi vaqtlarda qo'yilardi? U asosiy mavzular nima haqida bo'lardi? Shular haqida bir gapirib bersangiz. Endi hamma radiolar vallohu alam shu asrdan boshlanarmidi, uni aniq ma'lumotim yo'q, lekin bizniki mana shu rus tili vallohu alam shu soat 8:30 larda boshlanib 15 ta kam 9 larda tugardi vallohu alam. en oxirida shu rus tilidagisi bo'lardi. shuning uchun ayrimda 20 minut ham o'tib ketib qolardi. Ya'ni o'sha bir mavzuga qiziqib ketib nima o'tib ham ketib qolardi. Vaqt chunki bizdan keyin boshqa radio bo'lmagani uchun nima vaqt chegaralanmagan edi. Lekin boshqa radiolar, masalan, urdu yoki arab yoki boshqa pashtun tilida ular shu 15 minut, 15 minutdan 5 minut boshida xabarlar bo'ladi. Dunyo xabarlari, Afg'onistondagi ichidagi Taliban olib borayotgan janglar, yutuqlar shu to'g'risida gapirilardi. Keyin undan keyin 10 minut diniy mavzu bo'lardi hamma tillarda. Va bu radioda ham birinchi 5 minutda boshqa boshqa birodarlar, ya'ni o'sha Pashtun va Dari, ya'ni forsibon bo'lgan bir o'sha yerda ishlaydigan o'zini ishchilaridan, ya'ni ular xabarlarni rus tilida aytib berardi. O'zlari lekin ular kelib chiqishi millati pashtun, forsibon, lekin ular rusda qachondir o'qigan yoki bir o'sha yerda ishlagan, rus tilini biladigan ishchilar edi. Men ulardan keyin shu 5 minutlar xabarlar aytgandan keyin keyin men chiqib diniy mavzuda shu bor kitoblardan o'qib berardik. Вот вам на размышление. Так когда силы зла Это те, которые поднялись, собрались против истины, то есть против ислама. Bu radioda o'zbek tilida ham dastur olib borilarmidi? Ha, radioda э, o'zbek tilida dastur bo'lardi. O'sha Qobulda o'zida o'sha o'zbek xizmati bor edi, shariat radiosini. U yerda shu andivollardan shu yosh keksa odamlar o'zbek tilida, ya'ni o'sha Afg'onistonda o'zbek shevasida xabarlar, keyin diniy mavzu keyin o'shalar yonida turkmancha ham bor edi ya'ni ular ikki xizmat mana shu turkman va o'zbek xizmati bir joyda o'tirardi ular ya'ni hammani o'zini bir alohida kabineti bo'lardi xuddi shu vaqtda mozori sharifda o'zimizda ham bir mozori sharifdagi radioda ham bir birodar ismoil degan shoyikotda shahid bo'ldi birodarimiz alloh qabul qilsin o'sha birodar ham ismoil ham e, mozori sharifdan turib o'zbek tilida xos mana shu kufr rejimiga qaratib o'zini da'vatlarini va o'sha yerda qolgan birodarlarni hijratga chaqirib da'vat qilardi va o'sha ko'proq u yaqin masofa. Mozor Sharifni radiosi Qobuldagidek nima bo'lmagan, kuchli. Ya'ni antena jihatdan yoki o'sha moslamalari. Shuning uchun ko'pincha shu O'zbekiston, Tojikistonga eshitilib turilgan. Ya'ni o'sha yerda eshitishgan uni. Ya'ni u Ismoil ham xuddi shu mo'ljallab, shu O'zbekistonga mo'ljallab gapirardi. U radio ham bo'lardi o'zbek Keling endi shu yerda Shahid Ismoil akaning o'sha radio chiqishidan bir parcha tinglasak. rohim Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli va aziz muhtaram Mazor Sharif radiosidan kun aro berilayotgan diniy va siyosiy eshittirishlarimizni e'tibor berib, ishtiyoq bilan tinglab borayotgan hamda mana shunaqangi iymoniy saboqlarga mushtoq bo'lib xaloskor mujohidlarni yo'liga ko'z tutib ularni haqlariga duolar qilib kutib turgan dindosh yori birodarlar bugungi eshittirishimizdan boshlab avvalgi darslarimizda va'da berganimizdek mana bu yaramas kofir mushriklarni hamda dinsiz bo'lgan kommunistlarni xor qiladigan ularni qalblariga qo'rquv solib oyoqlarini qaltiratadigan va musulmonlarni mazlumlarni xorlikdan qutqarib ularga izzatu sharaf haybatu shavkat beradigan amal ya'ni jihod haqida so'z yuritishlikka harakat qilamiz biz o'tgan eshittishlarimizda hozirgi kunda islom olami ko'p ayanchli holatda ekanini ko'p xor holatda ekanligini va musulmonlarning huquqlari zolim yaramaslar tomonidan ko'p poymol bo'layotgani haqida gapirgan edik albatta toliblar o'z qo'llariga olib yakka allohning hukmi bilan boshqarayotgan mana bu muhojirlar yurti bo'lgan Afg'oniston davlati bundan mustasnodir. Eng ayanchli deb aytilayotgan holatlardan biri shuki, mana bugungi kunlarda qanchalab ilmli kishilar va imom xatiblar oyat va hadislarda kelgan Alloh yo'lidagi jihad va qital mavzularini, hattoyinki faqat va faqat jihodni, qitalni, jangu jadallarni yoritib bayon qiladigan oyat va hadislarni islom dinining ashaddiy dushmani bo'lgan yahudiylarning hiyla nayranglariga aldangan holda bilib bilmay musulmonlardan berkitib kelmoqda vaholanki qur'oni karimda jihod va uning fazilatlarini undagi tartib intizomlarni muomalalarni yoritib beradigan oyatlar to'rt yuzdan ziyodroqdir anfol tavba muhammad fath saf suralari esa faqat mana bu Allohning diniga qarshi chiquvchi, Allohning kalimasini oliy bo'lishiga qarshi chiquvchi kofir, mushrik va munofiqlarga qarshi jang qilish, jihad qilish mavzularini o'z ichiga olgandir. Alloh taolaning oyatlaridagi hijrat va jihadni, jang va jadallarni haqiqatini, hattoinki ularni hikmatlargacha bayon qilib beradigan bu amallarga musulmonlarni da'vat qiladigan qanchadan qancha ulamolarimiz mana shu ma'nodagi oyati hadislarni hikmatlarini musulmonlarga bu zolim kofirlardan qo'rqmasdan baralla oshkor tushuntirganliklari yetkazganliklari sababli bu zolimlar qamoqxonalarda mahbus xonalarda mahbus bo'lib turli g'ayri insoniy azoblar bilan azoblanib bir qancha uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilib kelmoqda biz mujohidlarga oyati hadislarda kelgan jangi jihod amalini uning hikmatlarini oshkor baralla qo'rqmasdan aytib shariat hukmlarini erkinlik bilan hayotga tatbiq etish imkoniyatini bergan alloh subhanava taologa hamdu sanolar aytamiz alloh taolo o'z ishiga g'olib buyuk zotdir shu kunlarda islom shariati joriy bo'lmagan bo'lsada lekin ko'plab xalqlari musulmonlardan iborat bo'lgan ayrim qo'shni mamlakatlardagi masjid imom xatiblari va muftiylari zo'r berib o'zlaricha islom dini tinchlik dini islom dinida odam o'ldirish yo'q islom dinida jang qilish mumkin emas deb har xil betayin asosi yo'q targ'ibotlar qilmoqdalar ana ular ollohni jihod jang haqidagi hukm va oyatlarini o'zlarini shirin jonlariyu o'zini yurtboshi deb atayotgan o'zini yurtning otasiman deb atayotgan zolim rahbarlarning huzurlaridagi obro' e'tiborlarini o'ylab arzon garovga arzimas matoga sotib yurgan imon furush kazzoblardir chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam kufrga rizolik kufr gunohga rizolik ma'siyatdir deb marhamat qilganlar bu imom xatiblar muftiylar rob taoloning rizosini istash o'rniga xalq boshiga balo bo'lgan kofir zolim fosiq yurtboshilarni yo'qotishlikni g'amini qilish o'rniga bu zolim yurtboshlarni atrofida til yog'lamalik qilib, ularni roziligini olaman deb oxiratlarini boy bermoqdalar. Bunaqangi imomi xatibi muftiylarga biz mujohidlarni yetkazib qo'yadigan gaplarimiz shundan iboratki, ular xalqimizni ikki qayiqni boshini tutgan g'arq bo'ladi degan donishmandona iboralarni ham unutmasinlar. Agarda ular o'z faoliyatlarini mana shunday Allohdan qo'rqmasdan davom ettirib boraversalar, ikki dunyoda xorlikdan boshlari chiqmaydi va biz hijrat qila olmasdan zolimlar qo'lida qolib ketgan barcha yori birodarlarga muhojirlik ne'matini mujohidlik ne'matini nasib etsin radio orqali kelgusi eshitirishlarda demak hijrat qiladigan muhojirlarning hijratiga ham sababchi bo'lgan ekanda bu o'zbek tilidagi dastur mumkin mumkin chunki aytyapmizu bir bir chegara daryo bor o'sha yerda amu daryo Mana o'shandan uzoq bo'lmagan uncha masofa, shunga u radiolar bemalol yetib borgan. Keyin yana bir birodarni keyinchalik Tahorda ko'rdim. O'sha Sirdaryo oblastidan ekan. U ham undan so'radim men, nima sabab bo'ldi sizni hijrat qilib kelishingizga desam, unda ham bir shunaqa lampovi radiosi bor ekan, katta. Aytadi, o'shani burab turardim, BBC eshitardim deydi. Shu musulmonlar azoblashi, qiynashi har kuni shu ko'p g'amga botib eshitib turganimda bunday burasam deydi. Shu bir rus tilida bir ovoz chiqyapti deydi. Ya'ni bir da'vat ketyapti. Ki yaxshilab eshitsam oxirida keyin nashida ham qo'yib yubordi deydi. Ya'ni shu o'zbek tilida hayron qoldimki, e, bu o'zbek tilida ham jihodiy nashidalar bormi deb hayron qolib eshitsam, ertasi kuni xuddi mana shu kanalda, yana shu vaqtda qo'ysam, bu o'sha Afg'onistonda shariat radiosi ekan. boshida Alloh akbar degan bir mashhur nashida bilan boshlanadi va oxirida ham bir nashida qo'yib, ya'ni shuni eshitib-eshitib, keyin o'sha Mozor Sharifdagi radioni ham o'zbek tilida, keyin mana shu shariat rus tilidagini ham eshitib, keyin ha, demak mana bu Afg'onistonda bor ekan bizni ham yurtlar, ham ham yurtdoshlarimiz, ya'ni shu hijrat qilgan mujohidlar o'sha yerda ekan degan niyatda men yo'lga chiqdim deyapti-da o'sha birodarimiz. Lekin u birinchi yo'lga chiqqan shu Jumaboy akani birinchi topgan Tojikistonda. Keyin undan keyin Jumaboy aka bilan birga u nima Afg'onistonga o'tib kelgan. Keyin o'sha yerda biz ko'rishib qoldik u birodar bilan. O'sha birodar shu qissani qildi, ya'ni o'sha radioni O'zbekistonda eshitgani to'g'risida shu va shu sabab bo'lganini, shu hijrat qilishiga. U bir qiziq voqeaki, uni hatto onasi ham shuni eshitib turar ekan shu radioni. Va hatto onasi o'zi aytgan ekanki, o'g'lim bor, shu mujohidlar bilan birga bo'l. bu yerda hukumat seni qo'ymaydi baram diningni saqla deb turib onasi o'zi kuzatib o'rgan ekan uni u birodarimiz vallohu alam shu qalay jangida shahid bo'ldi Alloh qabul qilsin Tolib degan edi u kishining oti ancha ixlosli ancha shijoatli birodar edi Abdushukur aka, o'sha islomiy amirlik davridagi radio bilan hozirgi Vaziristondagi Qaboyil mintaqasidagi Jundulloh radiosini farqini aytib bersangiz. Endi u shariat radiosi u keng bir uzoq masofa, ya'ni o'sha Rossiya minta SNG davlatlari uchun mo'ljallangan va uzoq masofaga ishlaydi. Endi mumkin uni yaqin masofada ham eshitishadi, lekin o'shanda buni maqsadi mana shu mintaqa uchun edi. Ya'ni o'sha SNG davlatlari uchun. Lekin hozirgi radiomizni olib qarasak, uni ya'ni uzatish masofasi juda uzoq bo'lmagan va mana shu o'zimizning mintaqa uchun va ichimizdagi amru ma'ruf, nahyanil munkar, ya'ni o'sha yangiliklarni aytish, ya'ni ko'p bir ma'rifat uchun xizmat qiladigan radio deb o'ylayman. Ya'ni Mozori Sharifda Saytobod degan bir mintaqada bizni birodarlar, ya'ni oilalar taxminan bir yuztacha oila bo'lgan shularda ham shu ma'rifat ishlari mana shu hozirgi radio bajarayotgan vazifani o'shanda boshqacha yo'l bilan ya'ni shunday imkoniyatlar bor ediki o'sha masjid bor edi o'sha hamma birodarlar masjidga to'planib namoz o'qishardi u yerga tohir aka kelardi ya'ni har mehmonlar ilmli birodarlar va o'sha yerda o'sha azon aytadigan usilitil bo'ladi o'sha usilitildan har bir xonadonga sim tortib karnay o'rnatilgan edi faqat erkaklarga taalluqli var. ayollarga gel taalluqli Müslümanlar gel taalluqli ana shunday imtihonlar bo'lgan vaqtida o'tgan darsimizda aytdik uyiga jang maydonidan qochib kelgan erini uyga kirgizmaydigan ayolni tarbiyalash kerak jang maydonidan qochib ketadi uyga kirgizmaslik kerak ular sen jang maydonidan qochib ketsan sen o'xshagan firoq benim kerakmasdan haydab chiqaraverish Anaqangi uslubda ayollar tarbiyalashdi. Ya'ni o'sha yerda Tohir akan da'vati bo'lsin, yo boshqa ilmli birodarlar da'vati, ma'ruzalar, ana shu hamma narsa har bir xonadonga yetib borardi. Ya'ni hamma o'tirib azon eshitardi, yo o'sha darslarni eshitardi. Ya'ni ma'rifat ishlari mana shunday yo'lga qo'yilgan edi. Mozori Sharifdagi o'sha muhojirlar yashaydigan mintaqada. Ashhadu an la ilaha illa mana shunday ma'rifat ishlari bo'lardi, lekin bugungi kunda u narsani qilish imkoni qiyin bo'lgani uchun, ya'ni bir joyda emasmiz. Unaqa bir masjidda usilitel turib, hamma joyga karnay sim uzatish bu aqlga sig'maydigan ish. O'shanga alhamdulillah mana Allohning izni bilan ancha yillardan beri orzu qilib turgan mana shu FM radiosi mana yo'lga qo'yildi. va mana bu yerda ham mana ko'p qiziqarli dars darslar, dasturlar, tarixiy hikoyalar Ya'ni alhamdulillah buni har bittemiz qadriga yetishimiz kerak va bu Alloh taoloning bizda qiyomatdagi minnati bo'ladiki, mana shunday sharoitlar, mana shunday da'vatlar yaptı yana ular eshitmasa. Ya'ni ki radyolar olib berildi. Hattoki batareyada ham imkonni qilib hamma narsa sharoitlar mana barpo etilgan, faqat nima eshitish qoldi. Shuning uchun shu braderlerden so'raymizki, mana shu radiolarni qoldirmasdan agar nima kamchiliklar bo'lsa bizga aytsa biz ham qo'ldan kelguncha va imkon toqatimiz yetguncha inshaalloh o'sha radiolarni inshaalloh sozlab berishga harakat qilamiz oxirgi shu so'zim shu qoldirmasdan shu radioni eshitib borishsaki erta qiyomatda Allohni bo'lgan mana shuni ustidagi minnatiga javob berishlik uchun bilsin adolat yetarmas endi bilsin zalolat dunyoga joriy bo'lsin adolat bo'lsin adolat keldi keldi bizlar orzu qilgan kunlar turgin ey musulmon qolmasin marg'unlar keldi keldi bizlar orzu qilgan kunlar turgin ey musulmon qolmasin marg'unlar keldi keldi bizlar orzu qilgan kunlar kulgine muslimlar mol bo'lsin malullar ahdiga vafo qilganlar rukunimiz davom etadi. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, rijollarni ko'rdik. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, fidoilarni ko'rdik. Akbar! Allohu akbar! Ahdiga vafo qilganlar من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من mo'minlar orasida shunday erkaklar borki ular alloh subhanahu va taolaga bergan ahd va paymonlariga vafo qiladilar ulardan ba'zilari alloh subhanahu va taolaga berilgan mana shu ahd va paymonlar ustida sobit qadam turib o'z ajallarini topib buyuk mukofotga erishdilar qolganlari esa kutib yashamoqdalar ular munofiqlar fosiqlar va fosidlar kabi ahadlarini o'zgartirganlari yo'q. Ushbu oyati karimaga diqqat qilinsa, biz yashab turgan davr avlodining, ayniqsa musulmonlarning, xosatan musulmonlar orasidan mujohidlarning ahd va vafolarini buzishga bo'lgan bahonalari shu oyati karimaga ziddir. Shu jumladan haqiqiy bay'at xalifaga beriladi. Hozir bay'at berish vaqti emas. yoki unga vafo qilish shart emas yoki biz bay'atni amiril mu'mininga bergan edik boshqalarga berilgan ahdlarga vafo qilish shart emas yoki bay'atni buzsa ham bo'laveradi yoki yoki kabi o'zini va o'zgani aldash uchun ahdi paymonlarni buzish bahonalarining sanog'i yo'q bunday ahd buzarlar bugun bunga bergan ahdini buzgan bo'lsa ertaga unga bergan ahdini buzishi aniq aslida ahdu paymonlar islom shariatida kimga va qanday bo'lishidan qat'iy nazar mas'uliyatli ishdir xususan jihodiy maydonlarda berilgan ahdu paymonlar undan ham mas'uliyatlidir Zero Alloh subhanahu va taolo ushbu oyati karimadan madh qilgan haqiqiy erkaklarning ahdlari shaxslarga berilgan bo'lsa-da, aslida u ahd va paymonlar o'ziga berilgan deya nisbat qilmoqda. Ha, ayni shayton yashiradigan haqiqat ham mana shudir. Xulosa, Alloh subhanahu va taolaga berilgan bunday mas'uliyatli va agar unga vafo qilinsa buyuk ajrli ahadlarga bevafolik qilish bilan inson faqat o'z qadrini yo'qotgan bo'lsa eng muhimi ertaga qiyomatda alloh subhanahu va taolo huzurida uning hisob kitoblari og'irlashadi va buyuk ajrdan mahrum bo'ladi lekin mavzumiz ahdini buzuvchilar haqida emas balki o'z ahdlariga vafo qilib o'sha buyuk ajrni topganlar haqidadir shahidlarimiz bilan tanishishni davom ettiramiz kofirlarning zulmi haddan oshganda yer yuzi fahshga to'lib toshganda shahid abdullatif alloh taolo mana hijrat maydonini keltirib qo'yibdi bizni hammamizni bu sharafga erishishlik uchun alhamdulillah uzoq vaqt muddat kutdik buni inshaalloh allohning roziligi yo'lida olloh yo'lida itoat qilishlikka oxirgi qonimizgacha jang qilishlikka inshaalloh allohga va sizga ahd beramiz inshaalloh ma'siyatga buyurmas ekansiz bu ahdimizda oxirigacha turishlikka ahd beramiz hammamiz alloh taolo sobit qalamlardan qilsin haqqimizga ko'proq duo qilib qo'yasiz inshaalloh shahid holat mana bugun qadr kechasi yig'ilgan ekanmiz mana alloh subhanava taolo mana shunday kunga bizani nasib qilgan ekan alhamdulillah deymiz bunga va mana shu tavhid kalimasi bayrog'i ostida va sizni amirligingiz ostida jihod qilishlikka va sizga itoat qilishlikka Bu kofirlar Allohga tuhmat qildi. Bu kofirlar Payg'ambar sollallohu izzatlarini haqorat qildi. Bu kofirlar Qur'onni haqorat qildi. Bu kofirlar bilan jang qilib jihod qilishlikka va ularni qitol qilishlikka va o'zim ham shu yo'lda shahid bo'lishlikka sizga bayat beraman va sizni itoatingizda borman inshaalloh. alloh sobit qadam shahid hattob alloh va rasuliga ulardan bo'lgan amriga bayat beraman allohni kalimasini oliy qilishlik uchun yer yuzida fitlashishni tugatish uchun o'z jonini fido qilishlikka butun muslimalarni mazlumlarni qasosini olishlikka ustozlarim abduvali aka ustozi tohir aka bilan qasoslarni olishlikka va'da beraman inshaalloh zikoatingizni bo'lishlikka alloh nasib etib yuzimizda zikoatingizni bo'lishlikka ahd beraman ahd beraman inshaalloh ahdimiz allohdan sobit qadamni so'rayman inshaalloh eski muhojirlarga nasihat desak noto'g'ri bo'ladi niyatimiz bu jamoa shahidlar qonuni evaziga qurilgan jamoa bu yo'l ozon bo'lmagan tiklanishi xiyonat qilib qo'ymanglar. Biz ham xiyonat qilib qo'ymaylik. Keling musulmonlar jihad qilaylik. Robbil alamindan nusrat so'raylik. Islom dinimizni oliy qilaylik. Debat qichqirishga makon izladim. jihad boshlash uchun maydon izladim izladim izladim jihad qilish uchun maydon izladim izladim izladim shahid bo'lmoq uchun maydon izladim Ne'matulloh akamiz ham bu safar ajoyib bir nimalarni tarjima qilgan ekanlar. Ammo diqqat bilan tinglaydigan jiddiy gaplar ekan. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Bugun sizlarga kofirlar musulmonlarga qarshi katta jangga tayyorgarlik ko'rayotganlarini qisman ko'rsatib bermoqchimiz. Kofirlarning targ'ibot vositalari ertayu kech tinimsiz butun dunyoni islom va musulmonlarga qarshi zaharlamoqda. Hattoki islom dinini himoya qilayotgan mujohidlarga musulmonlarni qarshi qilmoqda. Bizning targ'ibotimiz ham kofirlarning yovuz qilmishlarini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Yerda kufr zoti qolmagunicha jang qilmas ekanmiz, ular bizni hech qachon tinch qo'ymaydilar. Shuni tushunib yetmagan musulmonlar ichida hali ham kofirlarga mayilli bo'layotganlar topilmoqda. Yer kurrasi aylanasiga 40 ming kilometr bo'lishiga qaramasdan, yer yuzidagi hamma millatlar kichik bir qishloqda yashayotganga o'xshaydi. Misol uchun 100 yil oldin katta bir qal'a ichida hukumat qurib, o'zingizni himoya qilib, yillar tinch yashashingiz mumkin edi. Ammo hozir esa Amerikaning qo'shtirnoq ichidagi adolatparvar jet, MiG, B-52 yoki josusiy samolyotlari kelib, sizni shahid etib, qal'angizni tekislab ketadi. Bugun ikki hukumat uchun dunyo torlik qilmoqda. Shuning uchun ham kofirlar yer yuziga yakka hokimlikni o'rnatishga qattiq harakat qilishmoqda. Lekin kofirlarning xohishlari va rejalari emas, balki Robbimizning va'dasi va xohishi bo'ladi. Inshaalloh kutilayotgan yakka hukumat faqat xilofatniki bo'ladi. Alhamdulillah. Hozirda dunyoning turli yerida musulmonlarni islomning asliga qaytayotganlarini guvohi bo'lmoqdamiz. musulmon mamlakatlarida bo'layotgan jangu jadallar kofir va munofiqlarning axborot vositalarida burib, chaynab, aylantirib, o'zgartirib, terroristlar bilan bo'layotgan jang deb yetkazilsa-da, aslida bu haq va botil, islom va kufr o'rtasidagi kurash ekanligi hech kimga sir bo'lmay qoldi. Kofirlar mujohidlarni ekstremist va terrorist deb qayta-qayta bir gapni chaynashlari jonlarga tegdimi yoki ekstremist va terrorist so'zlari odamlarga ta'sir qilmay qoldimi? Endi ochiqchasiga islom va musulmonlarni ola bo'ja qilib ko'rsatib, o'z millatlarini qo'rqitmoqdalar. Kofirlar uchun har qanday musulmon dushmanga aylangan davrga ham yetib keldik. Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining a'zosi Allen West ushbu ma'ruzasini jihodga qarshi erkinlikni himoya qilish tashabbusi nomli katta yig'ilishda so'zlagandi. Against an ideology And that's what we've been talking about here today. We've been talking about the fact that we are against something that is a totalitarian, theocratic, political ideology, and it is called Islam. Bugun bu yig'ilishda xuddi ana shu haqda gap bormoqda. Biz asosli narsalar haqida, bizga qarshi bo'lgan yakka hokimlik, ruhoniylar hukumatı, siyosiy yondashgan g'oya haqida gapirmoqdamiz. Uning nomi islom. What I am talking about here is a ideology that has existed since 622 AD, since the 7th century. It got started with a thing called the Nakla raid, which was after Muhammad made his hijrah, leaving Mecca, going out to Medina. It has been violent ever since. Men gapirayotgan bu g'oya 622-yil, 7-asrdan beri yashab kelyapti. Bu g'oya Muhammadning Makkadan Madinaga hijratidan so'ng nakhla hujumi bilan boshlangan. Shundan beri bu g'oyaning zulmi to'xtagani yo'q. It has confronted Western civilization and this is just another chapter in the long book that they are writing to conquer each and every one of us. And now is our time. Just as our forefathers had to stand and turn these enemies back, we must now stand and turn these enemies back. And today. Bu g'oya hozirda g'arbning moddiy va ma'naviy taraqqiyoti bilan to'qnash kelgan. Bu musulmonlarning tarix kitobini yangi sahifasi. Musulmonlar hammani qul qilishlik maqsadida bu tarix kitobini yozishmoqda. Ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz musulmonlarning orqasiga qochishiga sababchi bo'lgani kabi, endi bizning ham shunday qiladigan vaqtlar keldi. Endi biz o'rnimizdan turib dushmanni orqaga qaytarishimiz kerak. Bu ishni bugunoq boshlashimiz kerak. You need to understand things such as the Treaty of Hudabia, where they will sit and they will deceive you by holding off so that they can become strong, which is how, back at about 627, 628, that is how Muhammad was able to then go in and overtake Mecca. The exact same thing that is happening right now. You need to understand the traditions of Muhammad. When he wrote letters to Khosroes, the Persian emperor, when he wrote letters to Heraclius, the Byzantine emperor, that said, you have three choices. You convert, You subjugate, we're coming to get you. Sizlar Hudaybiyya sulhi haqidagi fikrlarni hayolingizdan chiqarishingiz kerak. Chunki musulmonlar sizlarni aldab, kuchga kirib olish uchun sulh tuzishadi. 627-628-yillarda xuddi shunday bo'lgan. Shu usulda Muhammad Makkani qo'lga kiritgan. Hozirda bizni davrimizga kelib ham xuddi shu narsa qaytarilmoqda. Sizlar Muhammad tarixini yaxshi bilishingiz kerak. U Kisro va Hiraqlga senlarda 3 narsadan birini tanlash imkoniyati bor. Islomni qabul qilasan, qul bo'lasan yoki biz urush qilamiz deb xat yozgan. Well guess what? Back in about 1992, Osama bin Laden did the exact same thing. He sent a letter to the United States of America. Bilasizlarmi nima? Taxminan 1992-yillarda Usama bin Laden ham xuddi shunday qilib Amerika Qo'shma Shtatlariga xat yozgan. we are already in a declared war. And if we do not have the type of leadership that can understand that, that can study this enemy, this adversary, we're on the road to perdition right now in this great country. Bizga qarshi urush e'lon qilingan. Agar bizda shu narsalarni tushunadigan va bu dushmanni o'rganib chiqadigan liderlar bo'lmas ekan, biz shu yerni o'zidan, go'zal mamlakatimizdan to'g'ri jahannamga ketamiz. We need to understand, as everyone here has sat and told you, stood and told you, Sharia law is incompatible with who we are in Western civilization and definitely who we stand, are and stand for in the United States of America. Biz bu gaplarni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Kim bugun bu yerda ma'ruza qilib, shariat qonunlari bizni kim ekanligimizga va g'arb mamlakatlariga qarshi turadi degan bo'lsa, to'g'ri so'zlabdi. Shak shubhasiz, Shariat Amerika Qo'shma Shtatlarida bizga kerak bo'lgan va biz xohlagan narsalarga qarshidir. It is not about freedom. It is not about liberty. It is not about protecting human rights or women's rights. It is about what Islam says. The word means submission. And I don't know about you all here. I'm not living as a demi. I'm not living and subject to any other type of ideology except for that which is written in the Constitution of these great United States of America. Masala erkinlikda emas. Masala mustaqillikda ham emas. Masala erkak yoki ayollarning huquqini himoya qilishda emas. Masalan o'zagi islom nima ekanligida. Islom degani bo'ysunish, itoat degani. Men bu yerdagilarning fikrini bilmadim, ammo men qul bo'lib yashashni xohlamayman. Men bu buyuk Amerika Qo'shma Shtatlarining konstitutsiyasidagi g'oyadan boshqa bir mafkura ostida yashashni xohlamayman. Mana birodarlar, bu gaplarni eshitgandan so'ng musulmonlar Yevropa, Amerika, UN, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotidan yordam olib, g'arb mamlakatlarida tinch yashashni rejalashtirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rsinlar. Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره Yangiliklarimizni harakatimiz mujohidlari tarafidan uyushtirilgan amaliyotlar bilan boshlaymiz. Harakatimiz mujohidlari o'tgan haftada ham Afg'onistonning ko'pgina viloyatlarida jang amaliyotlarini qilishga muvaffaq bo'lishgan. Mana shunday amaliyotlardan biri Faryob viloyatida bo'lib o'tgan. Birodarlarimiz juma bozor ulusvolisida afg'on murtad askarlarining qo'mondoni Asadulloh va uning yordamchisi G'iyosiddinlarni otib o'ldirishgan. Alhamdulillah. Afg'onistonda janglar kuchayishi o'z o'rnida qurbonliklarni ham talab qiladi. Qunduzlik Yahyo ismli mujohidimiz Amerika Qo'shma Shtatlari askarlari bilan bo'lgan otishmada mu'minlarning orzusi bo'lgan shahodatga erishgan. Allohim shahidlarimizni qabul qil. Janubiy Vaziristonning Shaktu mintaqasida mujohidlarimiz ko'mgan minaga Pokistonning murtad askarlari kelib tushgan. minachilarimiz voqea sodir bo'lgan joydan uzoq bo'lganlari sabab o'lganlar sonini bilishning iloji bo'lmagan. Afg'oniston NATO havo hujumlari 8 ayolning umriga zomin bo'ldi. Afg'oniston sharqidagi Lag'mon viloyatida NATO kuchlari tarafidan amalga oshirilgan havo hujumlari kamida 8 ayolni nobud qilgan. NATO kuchlari mujohidlarni nishonga olingani biroq amaliyot chog'i tinch aholi vakillari ham hayotdan ko'z yumgan bo'lishlari mumkinligini tan olgan. Mujohidlar kofirlarni nishonga olib, biroq amaliyot chog'ida tinch aholi hayotdan ko'z yumsa, kofirlar aholini nishonga olgan deb dunyoga jar solib, o'zidan o'lganlarini tan olmaydi. Ozarbayjon poytaxti Bakuda Fransiya elchixonasi oldida shu yerlik musulmonlar Fransiyada musulmonlar ziddiga chiqarilgan behayo karikaturalarga qarshi namoyish uyushtirishgan. Kofirlarni himoya qiluvchi organlari kutilmaganda namoyishni to'polonga aylantirgan. Ayrim musulmonlar politsiya tomonidan hibsga olingan. Fransiya hukumatı chiqargan karikaturalari ular kutgandek natija berganligi sabab musulmon davlatlaridagi o'zining elchixonalaridan 30 ga yaqinini vaqtinchalik yopgan. Suriya poytaxti Damashqda ikkita kuchli portlash ro'y bergan. Birinchi portlash Damashqning Suriya televideniyasi yonida bo'lib o'tgan. Ikkinchi portlash Damashqning politsiya binosida bo'lib o'tgan. Bunda 10 ga yaqin Bashar Asadning qullari jon bergan. targ'ibot bo'limimizga Bashar Asadning askarlari qilayotgan zulmlardan ko'pgina filmlar yetib kelgan. Bu filmlarda askarlar musulmonlardan la ilaha illalloh Bashar Asad Rasululloh deb aytishni talab qilib, musulmonlarni tiriklay ko'mganlar. Alloh Suriyadagi birodarlarimizga sabr va nusrat bersin. Rossiya Amerika 2014-yilda Afg'onistondan chiqadigan bo'lsa, Rossiya kofirlari Amerikani o'rnini bosishni rejalashtirmoqda. Bu to'g'risida ikki prezident Putin va Karzay uchrashuv o'tkazishgan. Rossiyaning musulmonlariga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siratlari yozilgan diniy kitoblar taqiqlab qo'yilgan. Misr Sinay yarim orolida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo'shtirnoq ichidagi tinchlikparvar kuchlariga hujum uyushtirilgan. O'lganlar soni noma'lum, ammo 4 xorijiy ofitserlar o'ldirilgan. Ushbu xabarlar bilan bugungi jumadan jumagacha dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرق بالرعب جدارا